Man ir tas uh, gods, ka es varu šodien sākt šo dievkalpojumu, un es arī labprāt pāris vārdos padalīšos par kādu piedzīvojumu, kurš notika tepat vakar, un uh, iespējams jūs arī esat kaut kādā veidā jau brīdi informēti pirms tam par to, jo bija pasākums par to, par bērniem. Un tas bija ļoti svētīgs, un es eh, atkal jau paspējām Matīs, Matīsam tiešām pateikties no sirds, kad viņš uzaicināja, ka viņš uzņēmās un atrad šos cilvēkus, lai mēs varētu to dzirdēt, jo Ziniet, tur nebija mācības, tur nebija tādas teorijas, tur nebija zināšanas varbūt, bet runa bija par sirdi un par attieksmi. Un, eh, ja es mēdzu tā salīdzinājumam arī dievkalpojumā kaut ko pierakstīt kaut kad, tad nu, tas var sanākt kādu vienu lapspusīt vai pusotru, tad tur es pierakstīju trīs lapas pilnas un ne par teoriju, par attieksmi par nodošanos, par pieeju, par, par, par attiecībām. Un tas bija ļoti vienkārši, un tas ir, es ticu, ko atkal un atkal mēs varam pie sevis apskatīt, novērtēt un pie tā strādāt un kalpot ar to blakus esošiem cilvēkiem. Jo viena ļoti laba lieta bija, kad Jēzus, um, Jēzus pavēla, ko sauc par Jēzus pavēla, ejiet un sludiniet visām tautām evaņģēlī. Un ziniet, starp tām tautām ir arī mazā tauta, <laughs> mazie bērni. Es šobrīd varbūt tā uz emocijām, vai ne tikai uz emocijām, bet no patīkam piedzīvojam, dalos ar jums par to, ko es vakar esmu dzirdējis. Un tāpēc man ir patiešām liels prieks redzēt tik vienu un arī šos mazos, kas ir starp mums un lielos, kas ir starp mums. Un es gribu izlasīt vienu mazu rakstuietiņu, kas ir no kolosiešiem 3. nodaļas 12. panta. Tad nu kā Dievi izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā. Un nu arī 13. kas sako, ka jūs cits citu panest un cits, un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Tā ir ļoti liela atslēga, tiešām šī pazemība, šī vienkāršība, eh, dievbība. Mēs pārnājām, runājāmies ar tiem cilvēkiem un eh, gandrīz, ja ne katrs, tad katrs otrais no eh, viņa atbildētajiem, no, tās, viņa, no viņa atbildes bija būt pazemīgiem un meklēt dievu vaigu. Atslēga ļoti daudzām lietām slēpjas šais pāris vienkāršajās lietās, arī ko mēs nu pat nolasījām no kolosiešiem, uh, šajā lēnībā, pazemībā, dievbijībā. Un uh, tas ir tas, par ko es arī gribēju jums pastāstīt, kas man iepriecinājis un kas man ir atgādinājis par to, kas ir svarīgi šodien arī. Ja? Labas. Aicinu, ka mēs kopā aizlūksim par dievkalpojumu, par šo kopā nākšanu mūsu, un arī kopā slavēsim Dievu un klausīsimies viņu vārdu. Debes Tēvs, mēs Tev esam pateicīgi, kungs, ka Tu dod tās mums jaunu dienu tās, ka dod mums jaunu iespēju, kungs, arī būt kopā, dzirdēt Tavu vārdu tās, iedziļināties tajā, arī, ka Tu dod no sevis, kungs, to gudrību arī mums to saprast. Mēs debes tās lūdzam, lai, kungs, tas ir dzīvs vārds tās, lai tas piepildās mūsu dzīvē, kungs, lai tas nav tikai uz papīra, kungs, bet lai Tu, kungs, izpaudies pilnā mērā, kungs, pie katra no mums, debes tās. Es zinu, ka Tu esi uzticams un ka Tu savā laikā tās piepildi visas lietas, ko Tu esi teicis, Un, kungs, mēs arī lūdzam Tēvs, lai notiek Tavs slavēs prāts šodien šeit. Kungs, kad mēs klausīsimies, kad mēs slavēsim, kad mēs būsim sadraudzībā, Tēvs. Mēs atdodam visu godu un slāvu Tev, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs esi nolicis šajā ceļojumā, šajā pilsētā kopā iet un arī ar ticību dalīties un Paldies Tev, Dievs. Es ļoti esmu pateicīgs par Tavu sirdi, Dievs, kad neviens cilvēks Tev nav mazsvarīgs. Ka Tev ik viens, ik viens ir svarīgs. Tu esi Dievs tāds, ka Tu jebkuru paņems. Ikvienu, tu, kas nāks pie Tevis, Tu pieņems vienalga, kāds viņš ir. Un mēs kā individuāli nākam pie Tevis ar tādu, kādu mēs esam. Un mēs nākam arī kā kopā, kā draudzi, kā šajā svedienā tevis iestādīt un tevis noliktājā laikā. Mēs nākam Dievs un mēs sakam, mums tu esi ļoti vajadzīgs. Un mēs esam pateicīgi, ka tu mūs pieņem, nevis atraidi. Mums sajūtas varbūt to neliecina, bet tavs vārds saka, ka katrs viens, kas nāk pie tevis, tu paties nenoraidīs. Paties tu nenoraidīs. Un ja mēs tuvojamies tev, tu tuvojies mums. Es pateicos, ka Tavs vārds saka, ka Tu mājo Tavu cilvēku slavā un pielūksmē, Tu mājo. Es to pateicos par katru vienu, Dievs. Es lūdzu, kungs, kad viņa ticība nemitētos. Un, lai arī kas vēl ir priekšā, Dievs, lai kas ir bijis, Dievs, bet kad šodien viņa ticība nemitētos, bet šodien viņa ticība tik celt un iedrošināt. Kungs, mēs nekad negribam izlikties vai uzlikt sev tādas masas, ka mums ir viss kārtībā. Dievs, nu, Tu zini mūsu sirds, no Tevis mēs neko nenoslēpsim nekad. <laughs> Svētais gars tāpēc iedes gaismu, iedes gaismu mūsu sirdīs, izgaismo visus tumšos stūrus. Un vēl ko es lūdzu, Dievs, ka Tu dot mums vēl vairāk mīlestību savā starpā, ka Tu vairot mīlestību mums, mūsu vidū, Dievs. Kungs, mēs nespēsim mīlēt, otru, ja mēs nespēsim mīlēt sev, un mēs nespēsim mīlēt sev, ja mēs neredzēsim Tavu mīlestību par mums. Un tāpēc es lūdzu, Dievs, ka Tu runāt uz mums, ka Tu atklāt savu mīlestību, Dievs, un lai kā tas arī bijis, Dievs, lai kā mēs esam iepazinuši un zinājuši, lūdzu, ka Tu mums atklāt savu mīlestību vēl vairāk, ka mums vēl būtu tā drošības sajūta, ka mēs esam mīlēti, lai vai kā mēs esam mīlēti. ka Tu vienmēr esi mums blāks, vienmēr esi mums blāks. Un es lūdzu, ka Tu vairo tādā veidā mūsu mūs milstības mūsu starpā. Un ka Tu, nu, tu mums dod tādu kopēju vīziju, mūsu draudzē Dievs, tādu kopēju, kur mums ir jāiet, kas mums ir jādara. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi sācis šo draudz, ka to cilvēks nav sācis un nekad mūžā cilvēks nespēja to šit tik tālu novest. Nekad. Tas ir Tavs darbs, Dievs. Mēs to apliecinām, Dievs, un pateicamies par katru cilvēku, kur Tu esi lielicis kā, kā svarīgi cilvēki šajā draudzē, Dievs, un tāpēc mēs Tev pateicamies par to. Svētīkumu šo atlikušo dievkalpojumu. Paldies par šo slavēšanas laiku, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus, kas vārdā mēs lūdzam. Amen. Čau visiem. Um, es gribētu sākt ar, ar, ar, ar, ar to, kad pateikt jums lielu, lielu paldies, kas lūdzāt. Um, es, nu, daudz jūs esat arī praktiski ļoti, ļoti palīdzējuši, tīpaši tās mammas un tie cilvēciņi, kas mums gatavoja pusdienas, nu tagad pēc tam, ka piedzim mums meiteņi. Um, tāds arī, nu tā, ka varēja redzēt tādu patiesu prieku jūsos, ka jūs priecāties līdzi un, un, un Tas tāds, nu, ļoti, ļoti mēs to novērtējam sieviņu un tā. Un tīpaši ar tām pusdienām jūs tik garšīgi gatavojat. <laughs> es tā domāju, ot, es būtu ļoti bagāts cilvēks, es jūs visus nolgot. <laughs> Katru dienu kaut ko gatavot. Ne, bet, uh, bet tiešām paldies un, un, un, un, un tagad es arī īstenībā, mēs jau arī gatavojām tur vienu brīdi arī. Tu man tā, es tagad to vēl vairāk novērtēju. Nākošais, ja tagad, ka būs Ingūnai un ka būs vēl pārējiem cilvēkiem, tad arī mēs gatavos ritīgi garšīgs, garšīgs pusdienas vedīsim jums. <laughs> ja tas ir tik, tik, tik nu, kā, ko izdomāja valodnieki forši, ko aizstāt? Ar ko aizstās valodnieki forši vārdu? Neatcerat, nezināt? A? Nē. A? Spirdzināt? <laughs> es palikšu pie forši. <laughs> Bet uh, nu, tas ir tik, tik jauki. Un, un paldies jums. Un, jā, tas ir viena lieta, es esmu iemācījies šajā visā laikā, ja, kad um, vēl vairāk es esmu pārliecināts, ka ir, da, ir reizes, kad lietas nevaram atrisināt un kad ir vienkārši jāpacieš. Piemēram, kad bērns raud, ir Tu viņu vien pozā paņem, otrā, trešā, un tev vienreiz ir laiks, ka vienkārši jāļauj, lai viņš raud, un neko tu nevar izdarīt. Tu viņu tā, šitā, tā, tā, šitā vienalga, ko tu dari, viņš raud. Nu, viņš raud, nu. Un tad es sapratu, ka Dievs arī nevienmēr atbild uz mūsu lūkšanām. Nu, nevienmēr viss noteikti tā kā, teiksim, ja tu izdara ABC formulu, tad viss noteikti tā. Dažreiz vienkārši vajadzīga pacietība un iet cauri tai situācijai, iet cauri tam notikumam, un, un viņš beidz rodāt. <laughs> Viņš veidrodāt. Vienu brīdi viņš to beidz darīt, un tad ir atkal labi. Un tā ir tāda viena no mācībām, ko es esmu iemācījies. Tikai nu, viena no daudzām. Bērni brīnišķīgi svētība. Man ļoti patika vakardienas laiks ar, ar ļoti labiem draugiem, brāļiem, māsām no īrijas. Man ļoti patika tas, ko viņi teica, kad, nu, kad par to, ka, ka bērni ir īstenībā nākošā paudze. Nu, nākušā paudze, mēs, kas esam pa priekš, mēs varam ielikt. Mūsos ir ielikuši cilvēki, un mēs varam ielikt tajā paudzē, un tā paudze liks tālāk tajā nākošā. Un man ļoti patīk tas, ka viņi saka, ne jau, ka tu vari visus izglābt. Viņš saka, nu pasaulē tas ir kā piepīpētā istabā. Bērns ienāk, viņš pats nepīpē, bet viņš sālpojas visus tos dūmus, sālpojas to indi un nu, arī saindējās, kaut gan pats viņš nemaz neko no tā nedara. Un, un, un, un nu, lai, nu, cilvēks, ka tā vienkārši iet tādā istabā, un viņš šeit, ka pasaule tā, ka tā piepīpētā istaba, ka tie cilvēki, kas, ir, kas iet, viņiem, viņiem tiek likts iekšā, viņi tiek veidoti pēc kaut kāda tēla. Viņos bērnos tiek likts iekšā, un liks iekšā pasauli ļoti aktīvi viss, kas ir, kas ir ģimene, kā jābūt. Tagad jau tiek lēmts par pasē mainīt no tēca uz māmu, no, no, no tēca uz māmu, uz vien, vecāks numur viens, vecāks numur divi. Uz to tas viss šajā pasaulē iet. Un, un, un, un, bet ir labi, ka mēs varam mācīt, mēs varbūt visus, visi bērni uzaugot neaizies ar Dievu, bet vismaz mēs būsim parādījuši, ka ir atšķirība ka ir savādāk, ir, ir, ir cits ceļš un ir, ir labāks ceļš un, un tev vienmēr būs izvēle. Un tas ir tā, ka nekad, nekad nenonicināsim to. Es gribu arī, lai jūs lūdzat par mums, lūdzat par saniti tīpaši. Mums ir plāns vēl vairāk tika, nostiprināt šo bērnu kalpošanu, bet nu, no nu tā, tādā jomā, kad vēl vairāk, nu, tā, kas sagatavoties vēl labāk, gan, gan nu, tās mazos bērniņas, gan pieskatīt, gan arī, nu, uh, um, arī nu, lielāks bērns, ka vadīja, tad mums vēl ir sirdī tāda lieta, kad uh, nu, kaut kāda 7 gadu vecuma līdz 11 gadiem to vecumu atsevišķi, pat vēl taisīt atsevišķi, ne, nevar būt katru svētdienu, bet tā ir tāda nu, doma, tāpēc, ka to tā ļoti vajag viņas, tiksim, un tāpēc ļoti vajadzīgi, nu, ka jūs lūkšanas mums ir ļoti vajadzīgas, un arī, arī piemēram, mēs, nu, aicinam, ja tevi sirdī arī, nu, piemēram, lūdz Dievam iesaistīties, un, teiksim, cik tu vari tajā visā. Un, piemēram, jo vairāk mēs iesaistamies, jo mazāk mums tas ir jādara vēlāk. Nu, bet mums ir tikai sirdīt šajā brīdī ar Sanitu un, un vēl sieviņu, vēl tur cilvēkiem vienkārši nostiprināt vēl vairāk šo kalpošanu, lai viņi darbojās un lai viņi ir nu, tā kalpošana. Lai tas, lai tas tiek dots. Un arī tajā pašā laikā draudze, es reiz gribu arī pateikt to, kad uh, par bērniem runāju. Piemēram, ja, ja svētdienas skola ir uh, teiksim, daudz cilvēku saka, mums patīk arī no tās īrijas te cilvēku vakar teica, viņi saka, kad, um, nu, piemēram, viņiem ir tā, ka uh, ir svētdienas skola ļoti atti, labi attīstīta, nu, viņa ļoti stipri to strādā, un viņi, viņi to ir saņēmuši no Dieva ļoti, ļoti ar pie, pieta tāda ļoti liela sirsnība pie tā. Un viņi saka, nu, tad viņiem, viņi draudzē, kā viņi saka, viņi saka, uh, bērniem ir svētdienas skola, lai viņi iet uz svētdienas skolu, bet ja jūs bērns paliek pie jums, uh, tad, uh, ja viņš sāk traucēt, tad jums kārtībnieks cilvēks pieejas palūks aizvest to bērnu svētdienas skolu. Nu, vai iziet ārā. Un tad cilvēki saka, viņi saka, mums mācītājiem un cilvēkiem pārmetuši ir cilvēki, o, jūs neesat bērniem draudzīgi draudzi. Viņi saka, nē, tieši otrādi mēs esam bērniem draudzīgi draudzi, jo mēs esam sagatavojuši svētdienas skolu, kur viņi var mācīties Dieva ceļu. Un tas arī vecākiem ir ļoti vajadzīga uh, tā sadarbošanās ar to visu, jo īstenībā jau ne jau svētdienas skolai atbildība tos bērns audzināt, vecākiem ir atbildība. Bet svētdienas skola var būt kā ļoti labs instruments, kur jūs varat vest šos bērns. Un tāpēc arī, teiksim, arī tas ir no tā, ka uh, ne tikai bērniem jāsaņem vārds, bet arī pieaugušiem un arī sludinātām jābūt tā, ka viņš ir sludināt brīvi, ka tas netraucē. Un tāpēc ir tā, ka es lūdzu Dievam, lai Dievs arī to tā pie mums izveido. Ne ar cilvēku kaut kādu rīksti, ja, bet lai Dievs izveido, ka mēs apzināmies to, ka tas ir kā pienākums tev vecāk, vēst to bērnu tur mēģināt viņam mācīt, stāstīt, ieteikt, ka, nu, iedrošināt viņu iet. Ja viņš baidās, nu labi, viņš baidās, bet nu, dot to iespēju, ej, ej, mācies. Un tāpēc mūsu kā uzdevums kā vadībai draudzēji to sakārtot, nu, sakārtot, lai tā svētdienas tā darbojās. Un tāpēc par to es, lūdzu, es lūdzu jums, es īstenībā lūdzu jums ļoti, lai jūs lūdzat par to, nu, par, par mums, lai, lai mums tas izdodās. Jo tā ir tomēr tāda ļoti liela nopietnība. Viņš arī saka, ka nu, īrijas tie cilvēki teica, ka Holandē ir ļoti daudz draudzes, baznīcas ļoti daudz, bet viņas visas izmiest. Kāpēc? Tāpēc, kad bija 80 gadus, cilvēks cik dzīvo? Viņi, cilvēki nebija aizsnieguši to paudz nākošo un viss. Paliek vecāki cilvēki, visi vecie nomirst, jaunie vairs nav draudzē. Viss baznīcas tiek atdots bāriem, nakts klubiem. Nu, tā. Tāpēc tas ir, nu tā, mēs, protams, to varam tā, eh, nu, lai jau ir, bet tas ir vairāk pie tā, vai, nu, kāds ir tas mūsu draug, kā draudz aicinājums, un to es arī šodien gribu tā kā parunāt par to, kā, kā, kas ir, kāpēc, kas, kas, kāpēc mēs esam kā draudzi šeit, kāpēc? Un, un, un tāpēc <clears throat> tas ir tas, ko es gribētu, nu jā, kas ir draudze, faktiski parunāt ar jums. Un ziniet, es gribu jums teikt tā, ka es negribu, šeit teikt, ka es esmu, o, oh, baigais Dievu vīrs, es īstenībā šitajā laikā visā, kad es biju paņēmis pauzi no sludināšanas, nu tā, ka es sapratu vienu lietu, ka mani, es neesmu, mani nedrīkst vērtēt pēc tā, kas, ko es daru. Īstenībā man lielākā vērtība, mans lielākais dārgums ir mans pašas personīgās attiecības ar Dievu. Un es esmu sapratis, ka kā Jozo teica, ka mēs un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Mēs iesim ar viņu Dievu žālstībā, lai Dievs mums dod, lai Dievs mums palīdz. Mēs gribam iet ar viņu, mēs gribam viņu mīlēt, mēs gribam viņu pagodināt. Un vēl papildus es ļoti gribu paņemt pēc iespējas vairāk dvēseles līdz uz debesīm. Jo tas ir vienīgais, ko mēs varam līdz paņemt, vienīgais. Mājas sadegs, mašīnas sadegs, vienalga, ko tu pēc šeit, tas viss sadegs. Vienīgais, ko tu vari paņemt līdzi dvēseles. Dvēseles. Tie ir cilvēki. Un, un, un lielākais dārgums ir cilvēki. Un tāpēc uh, es gribētu uzdot nu, jautājumu par, par draudz, kas īsti draudz ir, un to es gribu jums teikt, kā, nu, pieņemiet to, kā šis ir tāds pārdoms, un, un uzklausiet tās, un pārvēr, izvērtējiet paši. Izvērtējiet paši. Es ļoti daudz paralēli vilkuši ar savu darbu ikdienā, man par praktisko darbu. Uh, un nu, es strādāju apsaimniekošanā, kuldīgas komunālas pakalpojumos, un, un, un mēs apsaimniekojam mājas, un ir dažādas šīs mājas, ir ļoti labas mājas, ir ļoti sliktas mājas. Ir mājas ar labām pozitīvām bilancēm, labi sakārtotas, ir mājas, kur vienmēr ir mīnus, vienmēr ir problēmas, nekad lēmums nevar pieņemt. Un uh, viena lieta, ko es gribēju, nu, es tā kā vilku paralēls, un es gribētu vienkārši, nu, izstāstīt to, ka kā, cik ļoti arī draudzēm mēs ļoti līdzīgi rīkojamies. Ja? Un, un viena no tām lietām ir par, par piemēram, nu, ka cilvēki neizvērtē, neseko līdz nekam. Un tad pēkšņi viņi apzinās, ka, piemēram, viņam, teiksim, teiksim, tiek paaugstināts tarifs vai kaut kas notiek viņa mājā, tad viņi ceļ lielo trāts un ir ļoti šokēti un, un, un vispār kā tas var būt. Uh, un nesaprot, kā tas var būt. Un, uh, Nu, mēs vienmēr viņam skaidrojam, vai jūs esat iepazinušies ar likumu, vai jūs zinat, kā, kāds, kāds jums ir pienākums. No, nu, ja jums ir īpašums, kāds jums ir pienākums. Un, un, un, un, un mēs to vienmēr, nu cilvēkiem tā sākam, tas ir arī tā, ka par to, ka ja tu nesako līdzi, tu vienkārši dzīvo un tu liekas, ka viss noteikti tāpat vien, tad tā nav. Ir, ir noteikti darbības, ir kāds, kas darbojās visu laiku. Un, un, un arī tāpat tāpēc esi vērīgs un esi uzmanīgs, es to gribu iedrošināt. Un viena no tām lietām, ko es gribu kā, izcelt, ir, kad es esmu dzirdējis, ka kādu no jums, es nezinu kurš, bet es dzirdu šur tur cilvēku tā kā runā par to, ka tu neesi izlēms un tu nezini, vai īsti, vai šī ir tava draudz, kuldīgs dievmājas draudz, vai šī ir tava draudz. Tu esi iestājies draudzē, bet tu tā kā īsti nezini, nu tu, tev ir tā tā kā, es jebkur katru brīdi varētu raiziet, man šī draudz nemaz īsti nav, nu tā, man viņa ir Ir vai nav, es varu nākt vai nenākt. Nu, tāda attieksme pret to draudz. Es par to attieksmi gribu šodien parunāt. Um, Un nu, tu īsti nezini, nu, nu jā, nu jau nav jau citur, kur iet, bet, uh, nu, ja būtu kaut kur citur, es iet kaut kur citur. Nu, bet tāpēc, ka man nav kur iet, es iešu vienkārši šeit. Es nerunāju uz visiem, es runāju uz tiem, kam šitas lieta, šitā visu lietu uzrunā. Es vienkārši, ne, tāpēc, uh, ja tas nav tev, slavu Dievam, bet ja tas ir tev, tad nu, ieklausies. Ziniet, es atbraucu uz kuldīgu, nu jau kad trīs gadu apakaļ būs, un es esmu redzējis, ka es jau gribu pateikt to, ka visas draudzes, kuras es zinu, kuras es zinu, visās draudzēs ir notikuši, notikuši ļoti liels pārmaiņas. Visas draudzes ir izgājušas cauri ļoti lielām grūtībām. Draudžu vadības ir izgājušas lielām grūtībām cauri pēdējo trīs gadu laikā. Izmaiņas ir notikušas ļoti vērienīgas. Daudzās no draudzēm situācija šajā brīdī, uz doto brīdi nav patīkama. Daudzajā jomā, finansiāli vai vadības ziņā vai, vai, vai kāds ar, ar mācītājiem vai kaut kur, visur ir kaut kādas problēmas. Arī mūsu draudzēji, mums, ja, ja, jūs, es, ja tā ieskataties, jūs redzēsiet to, ka mēs esam tālu no perfekta. Tālu no perfekta. Ir daudz lietas notikuši, ir ļoti liels pārmaiņas. Mēs esam tā kā, liekas, mēs esam augšā, mēs esam lejā, mēs esam augšā, mēs esam lejā. Nedrīkst ignorēt um, to, ka kuldīgā darbojās tums spēka ļoti, ļoti spēcīgi un ilgu laiku to ir darījuši. Ziniet, ja, ja ir zādzības, ja ir narkotikas, ja ir, ja ir prostitūcija, ja viss šīs lietas ir pilsētā, tas nozīmē, ka ir ļauno, ļauno, ļaunie spēki nodibinājuši labas cietokšanas un jau darbojās brīvi cilvēku dzīvēs. Ja? Un līdz ar to ir patstāvīgi būs vienīgais, kas tiks, uz ko tas viss uzbrukums vienmēr tiks vērsts, tas ir uz draudz. Vienmēr uz draudz. Un pamatā ikvienai draudzē, ikvienai, ikvienai, ikvienai, lai kāda viņa ir, pamatā nonāks tas pārbaudījums, tas nonāks līdz tam, ka vai šo draudzi cēls cilvēks, vai šo draudzi cēls Dievs. Ja es Kristus teica Bībelē, es celšu savu draudzu un ēlas vārtiem tu nebūs uzvarēt. Es celšu savu draudzu un ēlas vārtiem nebūs tu uzvarēt. Un arī mūsu draudzē paliek tas jautājums, vai šo draudzi sāc cilvēks, vai šo draudzi ir sāc Dievs. Un vienīgais, kas to parādīs, ir laiks. Ir laiks. Pagaidiet, un jūs redzēsiet. Ir laiks. Un nekas, ne cilvēki, ne mācītājs, ne, nekas nespēs ietekmēt draudzes pastāvēšanu, ja Jēzus to ir sācis. Nekas. Ir draudz Letter Kenijā, kur atbrauc šie cilvēki, no kurienes viņi atbrauc. Viņa ir jau kaut kāds aptuveni, varētu būt kaut kāds 20 gadus aptuveni tā draudz. Un viņi man, es atceros, ka viņi man stāstīja, tai draudzē bija, nu, sākās ar trījiem cilvēkiem, uzaugus 100, aizgājus 10, uzaugus 200, aizgājus 5, uzaugus visu laiku pārmaiņas, visu laiku, tā kā liekas, kad, uh, Mācītāji noguruši, kā Dievs, nu ko lai mēs daram, kā lai mēs aizskaram šo, šo pilsētu. Draudzēs šķelšanās, draudzēs ēšanās, draudzēs kaušanās, <laughs> draudzēs, draudzē, viss kaut kas notiek. Un tad pēkšņi nonāca tāds brīdis, ka tā, nu viņa, viņa ir, viņa tagad šī draudz ir nodibināta. Viņa ir, viņa ir pamatīgi, ar pamatiem vienkārši stāv šī draudz. Un nu jau tajā draudzē aptuveni kaut kā 200 cilvēki, bet pamatīgi iekšā. Un viņiem ir trīsreiz nedēļā lūkšanas, viņiem tā draudz ir tāda dzīve draudz. Un es ticu, ka arī, ja Dievs to sāk, redziet, jo tas bija tāpēc, ka Dievs to draudz sāk. Un tas sākumā bija tā, ka mācītājiem, vienam mācītājiem, tas, kas dibināja to draudz, Dievs teica, brauc uz to pilsētu un sludina evaņģēlī. Un viņš septiņus gadus neredzēja neko citu kā akmeņus, kas lidoja uz viņu pusi, burtiski akmeņus. Tā bija katoļa zeme, ļoti spēcīgi katolicisms tur bija, un ļoti spēcīgi, ka viņš sludināja, ka tev jāpiedzims no augšu, tev jābūt Dieva attiecībās ar Dievu, tā viņi, viņiem priestri teica, cilvēki, šitas ir, šitas ir pagāns, viņu vajag, viņu vajag, ja, rādīja, un tad cilvēki met mašīnas, sit stikls ārā, viņiem, nu, burtiski viņus vajāja. Viņš katru dienu gāja lūdzu, Dievs nodibina, sāc šeit draudz, sāc šeit draudz, pēc septiņiem gadiem, iedomāties, cilvēku neatlaidība, pēc septiņiem gadiem piedzim viens, no, viens dzērājs, pilsētas lielākais dzērājs piedzim no augšu Un tas bija sākums visam, kas notika. Tagad viņš ir slavēšanas vadītājs, viss viņa ģimene atgriezās. Vienkārši Dievs sāk darboties. Bet septiņi gadus neredzēja neko. Un, un, un sākās šī draudze. Un daudz gadu, daudz lietas notika. Arī pie mums. Tāpēc es iedrošināts tajā jomā, kad tas nav nekas neparasts, kas notiek ar mums. Un es esmu pavisam atklāts. Mēs esam augšā lejā, augšā lejā. Ja mums varētu tagad sirds tad, uh, uzvēl, nu, tā kā paņem sirds, izģērbt viņus uz āru un būtu tēkrekli, tad būtu visādas netērības mums virsū. Vienam pret otru, tur vēl, tur, pret, ā, mums nav tas, mums nav šitas, mums ir tas, ā, mums nav tas. Mēs tā, tādas esam. Dievs to redz, un interesantākais tas, ka viņš, viņš redz, bet viņš nav tā, ka sapmēs papīru un izmēs papīru. Viņš turpina darbu. Es esmu pārliecināts, ka šo draudzi sāc Dievs. Jo pasakot līdz, padomājiet paši, kam jūs esat gājuši cauri un kā jūs esat šeit nonākuši. Un kam jūs esat gājuši cauri, vai, vai tas ir cilvēciski iespējami šeit tik tālu nonākt? Tā ir tikai vienīgi Dieva žālstība, amen? Un es esmu pārliecināts, ka Dievs šo draudzi sāc, bet tajā pašā laikā es saku, Dievs, jā, tas ir cilvēku darbs, tad ar laiku, lai tas beidzās. Lai tas beidzās. Nav vajadzīgs. Nav vajadzīgs teātris, nav vajadzīga izlikšanās. Nav tas vajadzīgs, nav. Un tajā pašā laikā es lūdzu Dievs, Jā, mēs esam lokāli draudz, mums ir viena, mēs neesam vienīgā, ir daudz cits draudz skuldīgā, un viņas arī <laughs> Dievs svētī, arī tur ir Dievs, jā. Nav tikai šeit, jā, mēs jau saucamies Dievu mājas, bet <laughs> Dievs tikai citur iet ciemos cilvēks, <laughs> te viņš dzīvo. Tā nav, vienkārši tas princips ir par to ģimenisku, un tas ir tas pamats, kāpēc Dievu mājas. Bet, bet Dievs, nu, Viņš ir sācis, un tajā pašā laikā, ja viņš nolēma šo draudz pārs, pārtraukt, lai notiek, Dievs, lai notiek tavs prāts, bet tajā pašā laikā lūdzu Dievs nāc darbojas šai pilsētā. Nāc darbojas šai pilsētā. Es šeit dari kaut ko. Un, un, un, un. Tāpēc, bet es esmu dzirdējis, ka kādu no jums to nevar, nevar tīsta, kas saprast. Es tev gribu iedrošināt, es tev ļoti gribu iedrošināt, uh, kad esi, nu, izlēm priekš sevīm. Izlem priekš sevim, jo, jo saprot arī to, ka ne manā sirdī, ne mācītājs āgļus, ne mācītājs sems nekad nav gribējis turēt cilvēku. Pats galvenais, ko tev, kas tev ir jāsaprot, kad lai tavas attiecības iet uz priekšu, lai tavas attiecības pieaug ar Dievu, vienalga, kurā draudzē tu esi. Ja tavas attiecības iet uz priekšu, ja tu vari pateikt, pirms gada es biju šeit un tagad es esmu šeit, tad tas nozīmē, ka Dievs darbojās tajā šajā vietā. Dievs darbojās, Dievs tev rāda, Dievs tev vada, tu neesi tāds pats kā tu biji pagājušajā gadā, tāds pats tu esi šodien, tu vienu to pašu dziesmu dzied, tu mainies, tev iet Dievs galvenais un primāri ir tas. Un nav svarīgi, vai jūs esat Dieva māja, lai šeit būtu pilna zāle, tas nav svarīgi, ja nebūs pilna zāle, mēs aiziesim uz mazāk zāli, vai, bet galvenais galvenais, lai noteikti tas, ka Dievs ir tas, un kad ir tie cilvēki, kas nāk šeit, tāpēc, ka viņi ir saņēmuši, ka tā ir mana vieta. Tas ir tā, iztēlojies galvnieks, uztais galdu, un viņš tais visādas tā kā, papildus lietas tam galdam, tā kā kaut kādas plauktiņas, un viņš tos plauktiņas pieskrūvē. Un tad ir kaut kāda plauktiņa, kas nav pieskrūvēta, un pakrat viņi izkrīt ārā. Ik viena draudze tiks kratīta. Ja es teicu Pētri, viņš saka, tu Sātens ir gribējis tevi burtiski kratīt. Tas ir tā kā vētēt. Nu. Mēs to neesam redzējuši vecā gada gājumi, redzējuši tās vētējumās mašīnas, kuras griezveno roku vai ar motoru, kur viņš vienkārši krāta nenormāli. Tie pelaus ar vēju tiek izsists ārā nu, un, un graudu vienkārši nokrīt, tāpēc, ka viņi smagāk, viņi vienkārši nokrīt, izvērtējās. Ik viena draudze tiks, ik viena draudze tiks kustināta. Ik viena draudze tiks kustināta. Arī man patīk, kad, piemēram, pāļus, kad dzēni, ja, teiksim, e, kas sit vai kā, teiksim, vai arī, teiksim, kad svarīgi arī pa pamatiem, piemēram, mājceļi, svarīgi, ka viņi, nost, nu, ka viņi, nost, ka viņi pā, ir, jau, ir jau tajā zemē jau nostabilizējušies, ka viņi nav, tad var celt māju, ja, teiksim, ļoti svarīgi ir. Un draudzes, ik vienas draudzes tiks vērtēts un tiks, nu, Tāpēc mēs nedrīkstam skatīties uz to, ka draudzes veselība vai draudzes lielākā svētība nav pilna zāle. Uh, tas nav tas noteicošākais. Tā ir liela svētība, ja tas tā ir. Slavu Dievam, es, es gribu un es ticu, e, kad būs vairāk. Es, <laughs> piemēram, es esmu uzdrīkstējis teikt, ka Selver māja būs mums kādreiz. Nu, lai Dievs dod, kāpēc nē? Vai manējuši, kur uzcēl pavelt? <laughs> Varbūt nepavelt viņu nojauc pa tiem pāris metriem, nepareiz uzcēl, tagad nevar lietot visiem tiem Eiropas čempionātiem, bet, nu, draudzē gan viņi varētu lietot. Amen? Nu, nu kā, nu, es nezinu, nu, es gribu liels apņot, protams, nu, tu par to var pasmaidīt, bet, nu, nu Dievs darbojas. Un, un, un, un, kur es paliku. Nu, jā, un Dievs, Dievs savu draudz, viņš vienmēr vērtēs, vienmēr to, to, to. Un tad būs tā, ka būs tāds brīdis, kad būs liksies, kad ir jau, nu, kad liksies, liksies viss, tad pēkšņi brīdis, kad vienkārši pieceļās atkal. Uh, Un tāpēc svarīgi priekš tevim kā cilvēkam saprast, kur ir tava vieta, kur ir tava vieta. Un pā, kā Jēkabs saka, tu nekad nesaņems no Dieva, ja tev būs dubults prāts. Man ir dubult, man, <laughs> es, es, es cīnos ar vienu lietu, mūsu pirkums viens ar sievu, es esmu vienkārši unikāli. Es, es esmu vienu dienu, es esmu šeit, otru dienu es domāju par to visu tā, vienu dienu es esmu šeit, es vienkārši, es saku, sieviņi, saku, tu vienkārši pieņem lēmumu un viss. Ja tu arī tā, ja tu ir draudz vai nav draudz, ir draudz vai nav, vai būs šeit, vai nebūt, vai nu es tā kā nāk, bet tā kā es tā kā nēs, pieņem lēmumu. Un mēs, vismaz man nostāja tāda, ka esi kaut kur ar saknēm. Jo redz, nāk tikai tā, ka tu tikai atnāc ciemos. Ja, tas, tas tomēr ir ilglaicīgi, tev nebūs veselīgi, tev garīgai veselībai nebūs veselīgi. Kāpēc? Tāpēc, kad atnāks kāds mācītājs, piemēram, agars, ja? viņš sludina, viņš saka, darā, darā, darā, tu, tu nedrīkst, piemēram, smēķēt. Un, teiksim, un tad tu esi ciemos atnācis un tu saki, fuck, tas jau nav mans mācītājs, man tev, kā, es tev ciemosās, tas jau žitiem visiem, kas te draudzē. Un tu vienkārši atrādi, bet īstenībā Dievs jau uz tevim runā. Dievs jau uz tevim runā. Un tā ir ļoti liela ticības solim jābūt, lai varētu iestāties draudzē. Lai, tā kā, un iestājoties draudzē, tu pieņem, šī ir man ģimene. Ja? Un interesantākais tas, ka draugus tu var izvēlēties, bet ģimeni tu nevar izvēlēties. Un tad, tad, ir, tā, tad ir tā, kā, piemēram, ir, ir, ir uh, piemēram, nu, ģimene, jā. Ā, man nepatīk tur, man nepatīk tas un tas, bet vienalga, tas tavs brāl, tā, tas tavs brālis, tā ir tava mās, patīk vai nepatīk, tev jāteikt tam pāri, vīru un sievas, man sieva, tev, Tev ir vienalga, tev patīk vai nepatīk. Dažreiz mīlestība ir jāpaņem burtiski, tā ir izvēle, un tev ir jāmīl, un viss nomirst sev, nomirst tam savam, savām tiesībām. Ā, viņš, viņš vai viņa izdarīja. Viņš nomet zeķis, es jau nenomet, Dievs maina viņu. <laughs> Es saku, nu paņem piecel un izdara, nu, nu te ir mīlestības. Un tāpēc ir tas, ka ģim, lai draudz iestātos, tas ir tomēr ļoti, ļoti liels tāds solis un plus palikt draudzē. Uh, bet kad sāk palikt tā, ka varbūt kāds pieberzējās pa tū, <laughs> nu, ir paliek grūti, brīžiem liekas, <laughs> liekas, gribētos paņemt tur, nezinu, šautriņas, nolikt bildi, <laughs> nu tā, bet nu, tas cilvēcis, tas ir, tas ir nedrīk, tas nav pieņemam, bet nu, tas ir normāli mums, nu, ēsties un pārprast tāds cilvēks, un, un, un, un, bet tas ir tas, kad ir svarīgi būt kaut kur, jo es uzskatu, ka tas ir svarīgi tavai garīgai veselībai. Jo eh, būs brīdis, kad, eh, nu, protams, mums, kā es jau teicu, mēs esam ļoti tālu no perfekta, bet būs brīdis, un kad tas ideālākais, kā Dievs, kad strādā, ir tas, ka draudz ir kā viena miesa. Ja, ka, teiksim, ja roka sāp, tad viss ķermenis cieši. Esat, teiksim, esat padomājuši, jums kāds cilvēks ir uzdevis jautājumu, jo no visām sāpēm tev būtu jāizvēlās, kurš tu izvēlētos. Tā es tā domāju, nu, nekad zobsāps, taču nē. Galva, ai nē, vēdera, o nē. Un tad liekas, nu nav neviena sāps, kurš tu izvēlētos. Nu nav neviena sāps, tāpēc, ka tad, kad tev kaut kas sāp, tev sāp, tev pilnīgi vienalga <laughs> mazais pirkstiņš sāp, skabārga citreiz vai, vai ienardzis ieplīst. Ā, tu viss vienkārši tu nevar izturēt, tev sāp. Uh, Tāpat arī ir tad, kad tas ideāls, kad Dievs darbojas, kad draudzi kā viens ķermenis, ka ja kādam ir grūti, tad nevar, viņi normāli eksistēt, viņi nevar normāli funkcionēt. Nē, viņi, viņi ir automātiski, tā kā ķermenis sūt visu asins, visu to palīdzību uz to vietu, lai viņu sārstētu, nu, lai, viņi, tā kā, lai tam tai vietai paliek labāk. Pāils saka, viņš saka, viņš stāsta par to ideālo bildi, viņš stāsta par to visu, par to filipiešiem vēstulē, ja? viņš saka, es, es, es gribu iegūt Kristu, es gribu pazaudēt visu, lai Kristu iegūtu. Un tad viņš pēkšņi saka, ne jau, ka es tas jau iegūs, bet es tiecos uz tā, es, es tiecos uz to, ne jau, ka draudz mēs esam perfekti, mēs zinām to piemēru, Jēzus Kristus, ja? bet mēs tiecamies, un tur arī viens nosacījums, aizmirstams viss, kas ir bijis aiz mums atstādam un ejot uz priekšu, ejam, uz priekšu. Ir jāaizmirst. Vakar arī stāstīja par to, tā aizmiršana ir ļoti svarīga lieta. Vakar stāstīja arī par to vienu no, nu, nu tajā bērnu kalpošanu, stāstīja par Latas sievu, kur gāja no tā Sodoma, tas stāsts Bībelē, kur, kur Dievs bija izlēmis Sodomu iznīcināt un Gomoru pilnīgi ar sēru un uguni. Viņš paņēma lātu dēļ, Abrahama lūkšanām lātu ar savu sievu un ar divām meitām. Viņš paņēma burtiskais rokas, izvilka ārā un viņš saka, ejiet uz to pilsētu ātri un neatskataties. Neatskataties atpakaļ, skrienat vienkārši. Un kad tiklīdz viņi izgāja no pilsētas, tā krita uguns un sērs, un tā pilsēta tika iznīcināta, un, un Latvijas sieva atskatījās un palika par sāls stabu. Un, un es par to arī ļoti, mēs ar sievu vakar par to runājam, tā tas arī ir. Ja tu ej uz priekšu, protams, tur rakstīs tā, ka Latvijas jau uzreiz palika par sāles stabu. Mums, ja es saku, mums jābūt pasaules sālams, nu sālēm jābūt, jo sāls ir laba lieta, bet ne tādai sālai. Sāls, kas ir, kad īstenībā, kas dod ne tādu liecību par sevi. Ja, kad, un tas ir tas, ja tu visu laiku pie kaut kā tveries, un nu, uz aizmuguri. Piemēram, man pasaulē bija labāk. Piemēram, tu neesi bijis kristietis visu mūžu, bet tu esi bijis pasaulē, tu liekas, tev tas Ēģipta vai tas, kas viss tur bija, o, tusiņi, viss tā brīvība, es gribu to. Un ja tu skaties apakaļ, tu lēnam palies par sāls stabu, tu palies nederīgs Dieva valstībai. Tu palies nederīgs pats sev. Un vai arī, piemēram, tu ej, tev kāds ir aizvainojis, un tu visu laiku skaties uz to, visu laiku tu pārmet, tu, tu tur to nepiedot, es nevaru piedot. Un tad tu paliec vienkārši lēnām, lēnām, tu paliec pa sāles stabu. Tas ir tas variants, ka tev jāiet uz priekšu, mums jāiet uz priekšu. Mēs ne, es zinu to perfekto, mēs neesam, mēs esam tālu no tā, bet mēs tiecamies, lai mēs varētu sasniegt to. Mēs tiecamies, mēs ejam uz turien. Mēs neesam tur. Un tāpēc es izlēmu, izlēmu, kur ir tava draudz, kas ir tava draudz. Un redziet, kas ļoti tipiski, kas notiek parasti uh, visās pilsētās, kur es esmu bijis, ļoti tipiski būs tā, kad uh, draudzē cilvēki kādu laiku ies, un te viņi, man nepatīk tas, man nepatīk mācīties, man nepatīk tas, un te kaut kāda šķelšanās notiek, kaut kāda daļa grupa aiziet prom. Cilvēki aiziet prom. Un tipisko viņi uzreiz, viņi sāk arī jaunu savu draudzu. Ja? Tad priekš manīm ir tā, Nē, lai Dievs svētīgi vienu cilvēku, kas ir bijis un aizgājis no mums, es neko nesaku par tiem, bet princips ir tāds, ka ja es gribu celt māju, man, tiek, tiek, man dod izvēli ir uz diviem pamatiem celt. Vienu, kur ir tikko ieliet, vai vienu, kur ir jau pārbaudīt. Es droši vien paņemšu tos, kur ir pārbaudīt. Nu, un tajā pašā laikā ir jābūt izšķiršanas spējai saprast, Dievs, ā, nu, jo ja Dievs ir, teiksim, ja Dievs ir paredzējis labi, viņš atdala un viņš sāk jaunu darbu, un arī tas ir svētība šai pilsētai. Slavu Dievam! Tā kā, kā patīk man mācītājs Sems, saka, ar vienu draudzi mēs, mēs esam par maz, mums vajag vairāk, mums vajag vairāk. Viņš svētīgi vienu darbu, kas grib sākt, un kas meklē Dievu, un kas iet. Bet uh, jebkur draudz sākšana nedrīkst būt, tāpēc, kad gribās vai. Cik, cik es, es pats priekš sevīm kaut kāds kalpošanas sācis, piemēram tāpat jauniešu kalpošana, kad mēs sākām. Uh, Es atceros, ka bija tāds baigi emocionāli, aleluja, mēs sāksim, un, un pagāja kaut kāds seši mēneši, kad man pagājuši gadu, piemēram, bija kaut kādā martā. Es neredzēju galvu, vien likās, man likās, man bija tik grūti, nevis dēļ jauniešiem, bet vienkārši grūti turpināt to. Ir viegli sākt, bet ir grūti pabeigt. Ir viegli sākt, bet ir grūti pabeigt. Var sākt uz urā, Piemēram, bija nu pat tās draudzes, kur arī tā kā sākās, atklāja. Es biju arī uz to atklāšanas pasākumu aizgājis, tur bija ļoti, ļoti daudz cilvēku. Un es pie sevis domāju, būs ļoti daudz cilvēku vienmēr sākumā. Bet pienāks brīdis, kad tur būs tikai tie daži, paliks tikai tie daži, un tas atkal būs, un viņa draudzē arī būs tas pārbaudījums. Vai to draudz ir sācis cilvēks, vai to draudz ir sācis Dievs? Ja to draudz ir sācis Dievs, tad nekas, nekas, nekas nespēs atturēt. Man ļoti patīk, kad um, Īrijā vēl viena draudz, kur es arī kalpoju, bija tā, kad draudz arī bija no sākuma uzaug uz 500 cilvēkiem, pēc tam izjuk, uz 10 palika, bet palika tie 10, tās 10 ģimenes, kas ir bijuši no paša sākuma. Un, kad tu skaties uz tām cilvēku dzīvēm, viņas ir ar, ar mugurkalu. Viņ, viņi zina savu vietu. Viņi dzird Dieva balsu, viņi zina. Viņi izgājuši cauri, vienkārši vadīja, draudzes vadība izgājuši cauri, un viņi ir uzticami atrast, uzticami. Un es to cilvēku sauc, un arī mācītājs to sauc, un arī Bībele ir tāda lieta kā pamati, balsti, draudzes balsti. Pillars, nu balsti, uz ko draudz ceļ. Tu esi balsts, iespējams. Dievs ir varbūt tev ielīdz šeit kā būt ne tikai, bet kā balsts, uz ko Dievs var celt, un nāks daudz citu, bet tu būsi tas balsts. Es gribu būt tas balsts, draudzē, ko Dievs var pārbaudīt, izkausēt metās un stāvu. Un kad atskatās, āi, bijuši, kas tik no noticis, bet mēs Dievu žēlstībā esam pastāvējuši un esam palikuši. Kad Jēzus teica, es gribu tevi iedrošināt, Jēzus tad saka, bija tas stāsts, kad um, nu, Jēzus Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā. Es tev gribu ļoti iedrošināt, es esmu šo lietu iedrošināju jauniešu arī. Kad Jēzus, uh, nu, daudz dziedina, viņš dara brīnumus un cilvēki. Tur rakstīts, ka liels pūls viņam seko. Liels pūls seko. Un tad pēkšņi Jēzus tā, sāk pamainīt, un viņš sāk runāt. Sāk teikt vārdus. Un tas, ko Jēzus dara, viņš, tā, viņš sāk šķirot cilvēks. Viņš sāk šķirot cilvēks, un ar ko viņš šķiro? Ar Dievu vārdu. Viņš sāk šķirot ar savu vārdu ir bijuši visādi brīnumi, cilvēki nāk un wow, viņš mums maizi deva, viņš mums wow, nu divām zivīm, super, mēs bijām pēduši, mēs nākam līdz. Ja es uzreiz pagriežās, jūs nākat, tāpēc, ka jūs esat maizi pēduši. Uzņemiet sevī dzīvo barību. Uzņemiet to, to, ko es jums dodu, uzņemiet to. Cilvēki, o, mani dziedināja, o, visi slimie nāk uzreiz, un jā, super, ja es dziedinu. Pēkšņi Dievs sāk teikt visādas vārds, ēdiet man mies, dzeriet mans asins. Cilvēki tas saviebjās, o, ko tas tur stās, ko tas tur runā? Ja es saku, nu jā, bet vārds, ko es runāju, gars un patiesība, mies jau neko nevar. Tu nevari, viņš vēl saka, vēl ja es sāku pateikt, īstenībā tas, ka tu esi atnācis, ir tikai tāpēc, ka tēvs ir tev devis man. Un tu nevarētu atnākt pie manis, ja tēvs nebūtu tev devis. Un, un viens, kas nāk pie manis, es neatraidīšu. Un, un ja es tos vārdus sāku runāt, un tad pēkšņi tā turās rakstīts, ka, ka cilvēki aizgriežās un aiziet prom. Cilvēki aiziet prom. Un pēkšņi uzreiz Pēters, uh, fū, ja es pagriežās uz Pēteru un saka, arī jūs gribat iet prom? Un teiksim, 65. pāns 6. nodaļā. Viņš sacīja, tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav tēva dots. No šī brīža daudz viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Tad, ja es sacīju tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet, Simons Pēters viņam atbildēja, kungs, pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dievs svētais. Ja es atbildēju, vai, ja es atbildēju viņiem, vai es neesmu izredzējis jūs 12, bet viens no jums ir vēlns. Viņš domā jūdas īmaņu izkarjot dēlu, jo tas pēc tam viņu nodeva, lai gan viņš bija viens no tiem 12. Redziet, ja es vienkārši atšķiru cilvēks, viņš vienkārši atšķir cilvēks. Un tāpat viņš arī darīs, tāpat es esmu ievērojis arī, ka viņš to dara arī draudzē. Atnāk ļoti daudz cilvēku, sanāk ļoti daudz cilvēku, piemēram, noteikti, oh, super cilvēki atgriežas, bet pēc kāda laika tam cilvēkam, kurš ir atgriezies, tiek dots piedāvājums sekot Jēzum vai nē. Tas tā kā Jēzus teica, nāks sējais, viņš sēja sēklu. Viņš sēja viens sēklu krīt tādā zemē, vien tādā zemē, vien tādā. Un tas, uz, tas, tas galvenais ir nevis, kad, kad uh, tas sējais, bet galvenais ir tā zemes, kur tā sēkla krīt. Un viņš ir tur viens sēkla, kas uzreiz uzplauks, bet viņai nav sakons, ka nāk pārbaudījums un grūtības vārda dēļ kad draugs sāk teikt, ko tu tur ej, kas tu muļķies? Tad reiz tāds, nu jā, es jau neticu īstam visam, nu, tu vienkārši ir izvēle. Vai nu tu tam, vai nu tu paliec, nē, es zinu, ko es esmu piedzīvojis. Vai arī vienkārši tu saki, nē, nu, labi, un tu nomirst, vienkārši tā ticība nomirst. Tas ir tāpat vienmēr, un arī draudzē tā būs, ka Dievs sāks atdalīt ar vārdu. Un tad ir rakstviet, kad, jāsaka, es uz es celšu savu draudzi, un Ēlas vārtiem tu nebūs uzvarēt. Uz kā Jēzus ceļ savu draudzi? Viņš ceļ uz šo, kad uh, no 13. panta īstenībā, Mateja evaņģēlijas 16. 16. nodaļa no 13. panta, bet kad Jēzus nonāca Filipa cazarēs robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem sacīja, ko ļauda saka par cilvēku dēlu, kas viņš esot. Un, atbild, un viņi atbildēja, un cits saka, ka viņš ir Jānis Kristītājs, cita Ēlī, vēl cita Jeremija vai kāds no praviešiem. Viņš tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Tad Sīmans Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un ja es atbildēju, viņam sacīja, svētīgs, tu esi Sīman, jo Jonas dēls, jo mies un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klīns es gribu celt savu draudzi, un ēlas vārtiem to nebūs uzvarēt. Ja es uzdodu divus jautājumus, viens ir, ko cilvēks saka, kas es esmu? nu, tu esi tas un tas arī tagad. Nu, ko cilvēks saka? Nu, viens tur saka, nā, viņš tur bija labs cilvēks, viņš tur bija tas un tas, tur viņš bija vienkārši pravietis. Viņš saka, labi, ko cits saka? Viņš saka, tagad tu, ko tu saki, kas ir Jēzus Kristus? Kas es esmu? Un uz to draudz ceļu, Dievs, Dievs ceļ uz to draudz, uz ko? Uz to atklāsam. Jēzus Kristus, tu esi dzīvā Dieva dēls, tu esi Dieva sūtīts vienīgais glābējs pasaulē, tu esi. Un Pēters, ja es pasaku Pēterim, svētīgs tu esi, jo nevis tu pats to izdomā vai kāds tev to iemācīja, bet mans tēvs, kas ir debesīs, tev atklāja. Un ko tad viņš, pēc tam, ja es reiz saku, tu esi Pēters un es uz šīs klīnas celšu savu draudu, un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Kas ir klīns? Ne jau Pēters. Kā to baznīca to paņēma burtiski, ka Pēters ir tas, ka Pēters ir pāvests un ka pāvests ir Kristus un uz to ceļ draudz. Bet tas to, to jau, ja es te nerunā. Viņš ir, uz ko es celšu šo draudu? Uz tavu atklāsmu. Tāpēc, draudzē, Ik viens cilvēks, kas var apliecināt, mēs šodien dziedājam Jēzu un visas slavu un visas gods. Ik viens cilvēks, kas var apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, tas ir tas, uz ko draudz, Dievs ceļ draudz. Un tāpēc es, es iedrošināts, tava ticība ir ļoti liela un tā ir ļoti liela nozīme ļoti liela nozīme ir tavai ticībai, lai kāda viņa arī ir. Bet ja tu vari pasludināt, Jēzus Kristus ir mans kungs, uz to Dievs tagad to izmanto kā ķieģeli, kā bloku, un viņš ceļ draudz uz, tām, uz tādiem cilvēkiem, kas viņu tādā veidā apliecina. Un to tu var izdarīt tikai tāpēc, ka Dievs tev ir atklājis sev. Un Ēles vārtiet nebūs uzvarēt. Ja lai kā arī mūsu draudzē iet, es gribu, lai viņi vienmēr nepazaudē to pašsvarīgāko, ka mēs varam apliecināt, teikt, Jēzus Kristus ir kungs nevis taisīt krislāmu, ja, kur visi dievi vai, teiksim, ekumēniskos, visus šos lietas, kur visi nāca tikai iekšā, mēs visi slavēsim, Dievs jau ir viens. Nē, bet kur Jēzus Kristus ir viens. Jēzus Kristus ir Dievs, Jēzus Kristus ir kungs. Uz to, dra, uz to ceļu drauz Dievs. Dažreiz, kas aiziet darbā uz sapulcēm, ir interesanti tas, ka cilvēki vispār neseko līdzi. Un ir sapulcēs būs ir daži cilvēku grupa, kas vienmēr būs, vienmēr uh, ir daži, nu, būtībā, nu, es tā kā iedalīšu divu cilvēku grupu mājās dzīvo, ja, teiksim, daudz dzīvokļu māja, un no tiem visiem cilvēkiem tā kā izdalās divas pamata grupas. Viena, kas neko nesaprot, bet ļoti daudz runā, Vien, kas saprot, maz runā, bet rīkojās. Nu, kas apzinās, saprot, o, mums vajag, mums vajag to darīt. Piemēram, ir cilvēki, kas tikai bļauj, kas ir tikai stāk visādas mītus, visu kaut ko, visu kaut ko. Un tu cilvēkam saka, un tu mēģini izskaidrot, tu mēģini stāstīt, bet cilvēks nu pilnībā neko nesaprot, bet viņš ir visaktīvākais bļāvējs, viņš visaktīvāk nāk rakstiesniegums, un kad tu viņam stāsti, rādi, pilnīgi nesaprot. Uh, Un, draug, un tajā mājā ir arī cilvēki, kas saprot, kas paņem likumu, izstudē paši. Viņi tagad saprot, ā, ja mēs to trubu šitajā brīdī nemainīsim, tad mums pēc tam būs vēl dārgāk, mums ir jāmaina. Nā, to tikai viņi izdomāja apzakt mūs. Nu, pagaid, es pats iegāju pagrabā, apskatījos. Ir loģiski cilvēki, kas seko līdzi, kas notiek. Vai tu seko līdzi tam, kas notiek? Vai tu tikai, ir cilvēki, kā tas cilvēks, kas tikai met pa gaisu visu, ā, nav, ir slikti, tas nav, tas nav, tas nav. Un tad vienmēr mēs uzdodam jautājumu. Mēs aizējam piedāvājumu, mums ir kaut kāds variants. Piemēram, es eju uz sapulci, man ir ļoti svarīgi, lai man ir piedāvājums, konkrēta rīcība. Es nevaru aiziet uz sapulci bez kaut kādām jau izmaksām. Tad pilnīgi no jēgtam. Cilvēks saka, kur tu, tu esi atnācis? Iedomums cenas, lai mēs varam konkrēti jau lemt. Uh, Tāpēc ir jāsagatavojas sapulcē, jāuztais tāms, ir jāzina viss, cik tas izmaksā un jādod cilvēkiem izvēlēties. Un ir ļoti bieži tā, ka es aizēru visiem piedāvājumiem. Nu, mums ir, man ir tāds un tāds un tāds piedāvājums, mēs varam darīt tā vai šitā vai tā vai tā vai tā vai tā. Nu, tas ir viss, ko mēs esam izmeklējuši, nu nav vairāk. Viss ir slikti, jūs tur vā, vā, vā. Un tad mums tāds jautājums, ok, ko jūs gribat, lai mēs daram? Dodat mums ko darīt? Klusums. Viss ir slikti, viss slikti. Un tad parasti kāds tajā sapulcē, kas pienāk, viņš saka, parāda visus tos variants. Oh, bet nu, šitas, man liekas, ir labāks. Šitas, man liekas, ir cilvēki, man liekas, ka šitas ir labāks. Un cilvēki, kas, man ļoti patīk tādi cilvēki, kas ir, ok, ne tikai emocijas, ne tikai viss pa gais, bet jau kaut kādu risinājumu, nu, iedod kaut kādu risinājumu, kaut ko, ko, ko darīt, daram. Tas ir slikti, tas ir slikti, tas ir slikti. Un īstenībā mēs tāds cilvēks, kas, teiksim, tādā ziņā mēs vienmēr sakam, lūdzu, iztiksim bez viedokļiem, dodiet mums risināt. Mēs esam atnākuši nevis, lai klausītos tikai viedokļos, bet dodiet mums konkrēti risinājumu, ko mums darīt. Un turklāt, ne tikai risinājumi, kur tikai, ā, tu atnāc un izdari, bet saprot to, ka arī tā kā tu tajā mājā dzīvo, arī tev jāiesaistās ar kaut ko. Ja tu domā, ka tev, nu, tāpēc arī tas, ka tā ir tā problēma, ko padomju savienība iedzina ļoti daudzos cilvēkos jaunā gada gājuma cilvēki saprot, ka viss tagad ir pamāks. Ka vi, par visu ir jācīnās. Un par visu un nu tagad nebūs tā, ka tu pazinīsi uz vienu kantoru un tev atbrauks un nomainīs jumtu. Mums ir kurjos bijuši, ka cilvēki pazvan un uzrakst iesniegumu, nomainiet jumtu, sadremontēt kāpiņu tālus un nomainiet kāpiņu kanalizāciju visā pagrabā. Un mēs, o, uztaisam tām 76 tūkstoši. Kāds muļķības, kus nāk pie mums naudu prasat? <laughs> Bet tas ir tavs privāts īpašums. <laughs> Tu esi viņu nopircis, tu esi uzrakstījis zemesgrāmatu, tu esi parakstījies, tas ir tavs privāti īpašums. Mēs esam starp citu tikai vispār apsaimniekotāji, kas pagaidām ir tev mums uzticēti. Jūs neesat vispār iepazinuši, jūs nesaprotat kādas muļķības. Jāsaprot, ka ja tu kaut ko prasi, kaut ko dari, un tas ir par to iekšējo draudzes kustību un darbību, ka tu vari teikt visādas viedokļus, bet kur ir tava vieta, un tas ir tas svarīgākais. Dievs, kur ir mana vieta šajā draudzē? māju nevar uzcelt tikai samet ķieģeļus vienā čupā un viņi tad kaut kā stāv. Viņi ir tur, ā, tas tur tāda veida bloks iet tajā stūrī, tas iet tur, tas tik katram jums ir sava vieta un es iedrošināts par to, tāpēc, ka tev ir sava vieta. Tu vari būt savā vietā un piederēt tur, un tu esi ļoti vajadzīgs un nepieciešams, tu, tu esi vajadzīgs. Tu esi ļoti vajadzīgs, tāpēc es un, un, un vienkārši nāc ar tādu, nu, ka Dievs, ko es varu darīt? Vēl divi punkti. Kāpēc vispār vajag draudu šeit kuldīgā? Kāpēc vispār Dievs ceļ draudz? Kāpēc vispār jābūt Dieva mājas draudzē? Es gribēju tagad iesēžamies visu kopīgi helikopterā un paceļamies virs kuldīgas. Tik augsts, ka mēs redzam kuldīgi labi. Nu, ka nav jālido no viens puses uz otru, bet ka mēs redzam viņu tā kā pāri. Un iztēlojas, ka tu redz tagad kuldīgi no augšu. Skaista pilsēta. Ne? Uh, Tagad izstāvās, ka tu brauc ar mašīnu, tu redz skaistas mājas, ir kaut kur atjaunots, varbūt kaut kur nav, ir ielas sakopts, vairāk tiek ielas sakopts, brīnišķīgi pilsēta. Es ar tā domāju. Līdz man darbā vienu projektu uzticēja, kur man jāiet ir, kopumā viņi ir 540 dzīvokļi, bet man jāiet ir dzīvokļos, apsakot dzīvokļus. Faktiski nu, tas ir tikai jāiet dzīvokļos, tie ir visi pašvaldības dzīvokļi, kur vienkārši mēs veicam visu pilsētā apsekošanu visos dzīvokļos. Tā kā, ja tu dzīvo pašvaldības dzīvoklī, tad gaida man ciemos. un <laughs> nu, mēs aizpildām tādu aktu, mēs sastādām, mēs skatāmies, kā cilvēks par viņu rūpējās par to dzīvokli, jo īpašnieks tam dzīvoklim ir pašvaldība. Ja? Tā, nu, viņš ir izīrēts tas dzīvoklis. Tur nepie, tas dzīvoklis to nepiedara, bet nu, viņš tev izīrēts un tur līras līgumā, ka tev ir dzīvoklis jāuztur. Ja, tu, teiksim, konkrēts lietas tev reiz piecos gados kaut kas ir jāpadara, jāpamaina, ja, teiksim tā. Uh, Un es eju, un tad, kad es sāku iet, tad ir bijuši naktis, ka es vienkārši raudu. Un es nezinu, ko man darīt ar to informāciju, ko es redzu. Un kuldīgi ir ļoti salauzt pilsēta. Ļoti. Ļoti. Ir cilvēki, vienā, viens cilvēks, viens vīrietis 27. decembrī apglabāja savu sieviņu, Viņiem piedzim trīs reizes miruši bērni. Palicis pilnīgi viens, radinieki nekur nav, nekā viņš pilnīgi viens palicis. Ja vēl ar divām, divām pensijām varēja iztikt, tagad ar vienu nezinu, ko darīt. Vēl viena ģimene, māte nomir, dēls ar māsu, māsa ir uz gultas invalīdi, kopjam. arī tikai parasts darbs par minimālu algu. Ir ģimene, kurai ir piec bērni, vīrs, nokrit, uh, uzkrit koks, uh, ziemā mežā zāģējot, un tā nosaldēja kāja, ka viņam nogriez viņu. Nu, nogriez kāja, palicis vispār, un līdz ar to arī otra kāja ir slim, ka viņam griezīs tūjīt otru kāju nost. Un viņš vienkārši depresijā guļ uz gultas Es, kad iegāju, bija bārdi noaudzis cilvēks, vienkārši zem sēks, vienkārši zem spilvēm guļ. Neskaitāms vēl dzīves. Labi, nu, ne jau jums to visu uzgrūst visu, bet es, es uzdodu vienu Dievam jautājumu. Dievs, nu labi, viņiem tā ir, nu man ir labi, man, es zinām mērā varētu tā, ka, izmest to informāciju un nedomāt par to, bet jo vairāk es eju dzīvokļos, es vēl par pateikt, tur arī viens cilvēks ir, ir, ir, ir, ir ģimene, kas ir, kurai jau atslēgt elektrību, ūdens, dēls ar, mā, ar, ar meitu vienkārši dzerstās un plosās, mamma knapu gals var savilkt. Ta, tas ir, es nesaukšu viss, bet katrā mājā, ko tu redzi, ir kāds ļoti salauzs cilvēks. Protams, ir, kur cilvēki dzīvo labi, bet pārsvarā lielāko tiesi ir atstāt pensionāri. Cik reizes es nāc iegājis, kad vienkārši tantiņa raud, viņa raud, viņa meita ir Anglijā, um, mazbērni visa Anglijā, visi prom. Un ziniet, kā ir tajā Anglijā? Tie, tie cilvēki nemaz pat neuzrakst vai nepazvan. Anglijā jau nav tā paradīze. Viņi paši tur nositušies, ir tie latvieši tur <laughs> pa kapēkām strādā. Un nu, es prasu Dievam, Dievs, kāda ir viņiem atbildi? Nu, kāds ir, kā, kas, kas Dievs ir viņiem, kā lai Dievs, nu es tā, piemēram, es tagad domāju, labi, nu es esmu izdomājis par to, ka es iešu pie tā viena tā, pie tā onkulīša, es aiziešu ciemos. Parunāšos viņu iedrošināt, tā kā, nu, ka viņš nav viens, viņš nav viens, lai vai kā, viņš nav, ir Jēzus, kas ir ar viņu, ir Dievs. Varbūt fiziski palīdzēt, es nezinu, ja es varu kaut ko. Nu, ir desmit lāta gabalos, ja. Tagad atnāk, teiksim, Dēvids, es iedo viņam vienu, atnāk gatsas, viņam vien iedod, man paliek 8 niks, viņam vien iedod. Un kas notiek, ja atnāk 11 cilvēki? Man pašam nav <laughs> vairs viss. Un tas ir, pa ko tas tiek runāts? Par to, ka ik viens no mums, mēs esam vajadzīgi šai pilsētai. Un es esmu sapratis, ko Dievs man uzrunāja, kad tā atbildi šiem cilvēkiem ir draudz. Ir Kristus miesa. Ir draudz. Un tad uzreiz uzdodās jautājums man, pam, man pašam ģimenē problēmas nav laika, man nav tas, nav tas. Bet zini, tik un tā atbildi ir draudz. Un viss, kas ir vajadzīgs, ir, kad svētais gars nāk pār mums. Un īstenībā, kad Dievs saka, mana nasta ir viegla, mans jūks ir patīkams. To saka Jēzus. Nekad kalpošana Dievam nav nasta, kas tev nospiež, nekad tā nebūs. Tāpēc ir, tad, kad mēs skatāmies uz to vajadzību, tā vajadzība ir, protams, nenormāla, bet viss, kas mums ir jādara, ir jāskatās uz Dievu. Dievs, kurā vietā, ko darīt? Un nu, nobeidzot, es gribu iedrošināt otrā korintiešu grāmatā, 4. nodaļā no 7. pānta, Pāvils saka, ka mūsos ir šī gaisma, šī lielā dārgā manta – Mūsos ir šī gaisma, šī dārgā māna, bet mēs viņu glabājam māla traukos. Un ir, iedomājieties, tagad es esmu redzējis šo nenormālāko vajadzību kuldīgai. Es redzu sevi, man vienkārši, man nav ko dot. Man nav ko dot. Man viss roks, visi pirksti ir aizņemti. Man nav ko dot. Dievs, kā? Es pirmkārtām esmu salausts pats. Ko man dot? Es esmu māla traukā. Un tu arī varbūt skaties uz sevi, ko man vispār ko dot. Bet atbildi paliek draudz. Un mēs neesam perfekti. Vecajā derībā ir stāsts. Un te ir tas praktiski, kas mums jādara, ko es iedrošināšu jūs visus, kas ir praktiski jādara. Vecajā derībā ir tāds stāsts, kad Mozam Dievs izved Izraēlu tautu, un Mozam bija um, tā kā viņi ieved tuksnesī un tauts sāk kurnēt, ka nav ūdens, ā, mēs slāpstam, mēs mirstam nost. Un Dievs pasaka Mozim, paņem to rīksti un sit klinti. Un viņš pied, viņš sit un nāk ūdens, vienkārši izlīst ūdens, ja. Un interesanti, ka pēc tam vēlāk nonāk pie tāda punkta, kur visa tauta atkal kurna. Ā, nav ūdens. Un Dievs Mozim pasaka, pie un runā uz klinti. Un ūdens nāks. Mūsu pieeja, jūs tauta, paskatāties, un viņš iesitē klintī, ūdens izgāžās, un pēc tam Dievs saka, tu man nesvētī Izraēla tauta priekšā, un tu neies apsolītāja zemē tagad. Mūzes pēc tam vēlāk lūdzās Dievam, nu lūdzu, ļauj man iet. Viņš saka, nē, tu tikai no kalna varēsi apskatīties, bet tu neies absolūtā zemē. Un tas nebija orģināls plāns Mūzem. Mūzem bija jāieved tauta. Es tos teicu arī jauniešiem uh, histrīmēkas nomet tajā konferencē, bet tam ir ļoti liela, ļoti liela nozīme tam, kas tur notiek. Kas ir tā nozīme? Klints ir Kristus. Jēzus. Ir tikai viens klints. Un viņa tiks sista vienreiz jau tiks sista. Jēzus Kristi nomir pie krusta, viņš tiks sists, slānīts, brutāli. Un tagad, kad tu skaties uz savu dzīvi, un kad tu redz kaut kādas lietas, kas tev nav, nav, nav kārtībā, tad tu nekad neiegūs brīvību, tu nekad neies tajā absolūtajā mierā, ko Dievs tev devis, ja tu turpinās sev sist. Ar vārdiem tu sev turpinās nolikt, tu sev, vai, piemēram, tu, tu ā, es disciplīnu sev uzlikšu, tagad tu sev, tu sev šitā sāks daudzīt. Vai, teiksim, varbūt tu ies pie Dieva un tu teiksi, Dievs, ja tu man vienkārši noslānītu, vai ja tu man paņemtu rīks tritīgi nopērt, Dievs saka, ir vienreiz klīns jau sist. Viss, kas tev tagad jādara, runā uz klinti, un ūdens nāks. Runā uz klinti. Ko tas runā? Kad tu esi mājās, tu esi darbā, tu vienalga, lai kas tev arī notiek, lai kāds tev problēmas, vai tu runā ar klinti, vai tu sit sev. Ar vārdiem tu sev pārmet, tu, tu visu laiku sev sit, uh, Dievs saka, tu neies apsolītajā zemē, kamēr tu nepārtrauks sev sist. Mēs varētu šeit paņemt, jā, mietu jūs visiem tur, ā, jūs tur, cik jūs tur, jā, bauslību uzlību, bet tādā veidā mēs neiesim absolītā zemē. Absolītā zem priekš tevis ir miers ar Dievu. Pilnīgs miers, ka tu pilnībā paļāvībā dzīvo. Tu staigās svētā gar vadīs, kā Dievs saka, tie, kas ir piedzimuši kā vēži, ka tu nezini, no kurienes viņš nāk, bet viņš ir. Tu nezini. Tev Dievs vienkārši vada, tu ieriek vienu cilvēku, tu viņam, Dievs saka, iedod viņam latu, tu viņam iedod latu, viņš saka, oh, es lūdzu, lai Dievs man parāda, ka viņš man mīl, lai man iedod kāds cilvēks latu. Cik reizes nav tāds stāsts? Pavisam vienkārši, tu dzīvo vienkārši dzīvi, tu nemeklē, kam es varu kalpot, kam tu vienkārši dzīvo savu dzīvi, tu runā ar klinti. Kāds ir tavs problēmas? Lai kā tev salauzt ir dzīvi? Turpin runāt ar klinti. Turpin runāt uz klintu, un tas ūdens nāk, tā dzīvība nāk. Jēzus Kristus ir tavs augstais priesters, tas, kas pat tev iestājās. Un tāpēc, draudz, nākotnē, uz, ja mums, lai kādas arī, teiksim, es esmu uzrakstījis arī, kāda ir mūsu draudzes kopējā vīzija. Tad primāri mūsu draudz, ko es gribētu, ka mūsu primārā kopējā vīzija ir mūsu individuāls attiecības ar Dievu mūsu individuāla runāšanās ar Dievu, vai, jo no tā viss tikai izies. Mēs nevaram sākt no otra gala, no tas pats primārais, tu individuāli pats, vai tu pavadi laiku ar Dievu. Un tam nav jābūt stundu pirms tu uz darbu, tas var būt braucot uz darbu. Es esmu izbaudījis to brīvību, ka es eju mājās, es eju, es eju uz sapulci, es eju darbu, es eju pie datora, es vienkārši no brīža atslē, uz brīža atslēju, es saku, Dievs, es tevi slavēju. Vai, piemēram, es eju, nav tikai tā, ka es jau arī tagad to redzu ar bērniem ir īpaši, ka bērni jau nepienāk vecāki pie jums un nesaka, o, viss svētais tēvs, es gribu dzert tēju. Tas pieskrien, tēj, es gribu dzert, es gribu dzert, man vajag uz toalet. <laughs> Viņš brīvi tās attiecības, ko Dievs ir grib, un man ļoti patīk, kad es, es, es eju, ka es vienkārši viens mācītājs par to sludināju, es klausu, viņš, man tā baigi tas iedrošina, viņš saka, Es ar Dievu esmu brīvās attiecībās. Un es seju, saku, man Dievs, man ir dusums uz, man to, dusums uz to policis, ka viņš man uzlika 30 lats sodu. Man nevajadzēja likt 30 lats sodu. Bet tas princips, saprot, nevis par to, ka Dievs saka, jā, tas policists, es viņu tūlīt. Dievs saka, vienkārši, ka tu izliec visu ārā pie viņa. Piemēram, ah, man dusmas man sieva neuztaisīja vakariņas. Pie, nu, piemēram, nevis, ka es savsaku no dzīves piemēru, ja, nedomājat, ka Ilzva netais vakariņas. Bet, piemēram, ja, nevis tu ej, ka tu vāries uz to sievu, tu vāries kaut kam citam, tu lej kādam citam to virsū, bet tu ej pie klīns un tu viss izliec ārā. Un vienkārši, kas tev paliek, tev nekas nepaliek, tev ir mieres, tev ir apakaļ, tu esi tukšs balons. Fuh, pareizi gaiss iegāja, saka lēkšā. Nu, tā ziņā, ka tas, tās mūsu attiecības, ja lai kāda arī mūsu kopējā vīzija, viena no primārām lietām, ko es gribētu un ko es lūdzu, ka mūsu personīgās attiecības ar Dievu būtu stipras. Mūsu personīgais laiks. Un arī draudze, lai nav tev, kas tev uztur. Lai draudze tikai kā tas, kas iedrošina tavu personīgo attiecību ar Dievu. Ka tu nāc uz dievkalpojumu nevis, lai tāpēc, ka jānāk, vai tāpēc, ka nav cits iespējas vai kaut kā, bet ka tu nāc personīgi stiprināties. Es iedrošināts, runās klīnti. Un lai Dievs dod, ka mēs kā draudz spētu nonākt līdz brīdim, ka mēs sāk pildīt to funkciju, ko kāpēc Dievs mums radīs šeit kuldīgā. Un tās ir tās salauztās dzīves. Un man patīk, kad uh, Karola bija viena no metnēm vakar, kas par bērniem kāpoja. Viņš, viņa, viņa stāstīja, ka viņa no bērna kalpošanas bēga. Viņa sev uzskatīja, ka viņa, lai vai kā, bet viņa nav vispār derīga tam. Bet Dievs ko saka? Šo es nobeigšu. Dievs ko saka? Un vienmēr tā būs patiesība par tavu dzīvi. Raugiet brāļi savus aicinātos. Nav, taču, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano, nav daudz augstu dzimušo, bet kas ir ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros, un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas, lai nekas, kas ir miest nelielās Dievu priekšā jūs nedomājat, ka jums jābūt ir uh, talantiem. Simpsons no Bībeles, Samsons, ja? kad viņa spēks bija, tad, kad viņš bija spēcīgākais cilvēks vispār, viņa spēks bija nevis matos, bet viņa, tas, ka viņš bija atdalīts tam kungam. Nazīrietis. Arī tu esi nazīrietis. Zināji to, ka Dievs primāri tevi izpestīja priekš sevs. Dievs teica, kad Ēģiptē, Ēģiptē viņš teica Izraela tautā, viņš, šaka, viņš teica, uh, atlaid man tautu, lai viņi nāk un pielūdz mani, tūkstnesī. Primāri tu esi pestīts priekš Dieva. Tavu funkciju, tu esi primāri Dievam atpestīts. Tas ir pats svarīgākais, tāpēc tavas attiecības ar Dievu sargā kā visdārgāko. Un ja tu pavēros, tavas attiecības ar Dievu, tavs personīgais laiks ar Dievu būs vienīgā lieta, uz ko visvairāk sātans uzbrukums vēsīs. Kas tik nebūs? Pēkšņi zvanīs, pēkšņi miegs nāks, pēkšņi vienalga, ko tu darīs, visādi uzbrukumi būs lai tu pavadītu laiku ar Dievu. Tev visādi iemesli būs, lai to nedarītu. Bet sargā to vietu, sargā to vietu. Un tad, ja mēs to visu kopīgi darīsim atsevišķi, individuāli un kopīgi, ja mēs to darīsim, tad Dievs mūs spēs, es ticu no visas sirds, viņš spēs mūs aizvest līdz tai vietai, ka mēs varēsim būt par gaismu šai pilsētā. Un jau esam. Un jau esam. Bet, ka mēs sāksim pildīt tās funkcijas. Zināju to, ka daudz bieži vien ienāk cilvēki šeit draudzē, kuriem nav mammas vai, vai ne, nav saņēmuši, pieksim, jaunu cilvēku vai, vai vēl kādu cilvēku, kur, teiksim, tu var pied vienkārši viņus apskaut <laughs> dažreiz. Piemēram, jūs, kas esat mammas, ja vecā gājuma cilvēki, nebaidaties to darīt jaunākām meitenēm vai jaunākiem cilvēkiem. Jo ļoti bieži tas ir tas, kas vienkārši, tas ir tas, ir tas kas ļoti bieži visvairāk izdara, nevis kaut ko, ko tu sāki, tur, ok, nosēžamies, izrunājamies stundu, bet tieši tas Dievs tev mīl, tu apskauj viņu, tur tā, nu tā tuvība, ka tu īsti pasniedz savu roku. Es draudz es iedrošinu, nenākam, neieņemam tikai savas vietas un nosēšam un prom ātri. Lūdzam Dievam, lai viņš mūs veido par tādu ciešu tū draudz. Amen. Paldies Tev, kungs, par šo tautu. Visā pasaulē, kur viņi ir izmētātas, lūdz Dievs svētī un ved mājās. Mēs varam celt šo valsts tēvs un lai nāk atmoda tēvs atkal un atkal, Dievs, es to lūdzu. Kungs, es lūdzu, Dievs, ka būtu mēs kā cilvēki, kas runājam uz klinti, kas zina to avotu, kur iet smelties par spēku un kur smelties prieku, Dievs. Avots, un tas esi tu. Paldies Tev, Dievs Tēvs. Svētī katru vienu šajā sadraudzībā, Tēvs, un visās tajās lietās, kas vēl būs šajā nedēļā, Dievs Tēvs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen.